Buddha bằng reciting Namo three times. Khi vào buổi pháp thoại thì chúng ta sẽ niệm Phật ba lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Dasa နမောတัสสะဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัสสะ So we are talking about five faculties. So we have finished sada and uh, banya, viriya and uh, samadhi. chúng ta đang nói về năm quyền đó là và chúng ta đã nói xong về tính tuệ tấn và định today we were trying to teach sati which we need always uh, so no need to be balanced always and needed hôm nay thầy sẽ giảng về niệm niệm thì lúc nào cũng cần luôn luôn cần cho nên không cần phải cân bằng với gì cả mà nó luôn luôn cần và và đòi hỏi phải có mặt. Sati usually we translate mindfulness. Also we may translate remembrance. Sati thường là chúng ta dịch là chánh niệm hay là niệm hay là ghi nhớ, nhớ. So So there is one stanza abamado amadam badam. So not forgetting is the cause of deathless. Remembrance is the cause of deathless. Có một câu kinh pháp cú đó là à, chánh niệm là đường sống, à, phóng dật là đường chết. ပမာဒောမေချုနောဗဒံ forgetting or not remembrance is, is the cause of death phóng dật hay là không ghi nhớ không chánh niệm đó chính là nguyên nhân dẫn đến chết apamadana miyandi those who are mindful or not forgetting Why not die? À, người mà không phóng dật hay là người có chánh niệm thì sẽ không chết. Yavamatta, Yatamatta. Those who are forgetting, who are not mindful, uh, like uh, the one who died. Và người phóng dật, người không có chánh niệm thì như là người đã chết rồi vậy. <clears throat> So, so auditions can be covered by mindfulness, by abhamada. Tất cả giáo pháp của Đức Phật có thể được bao trùm ở trong cái chữ là chánh niệm, không phóng dật. Because of this, near the end of life, the Buddha said, Abhamadena Sambadeta is endowed with abhamada, mindfulness. Và bởi vì vậy cho nên vào cuối thời khắc cuối của cuộc đời, Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã giáo huấn đến chư Tăng, đó là chớ có phóng dật. So, we need to be mindful uh, what is a kusala, what is a akusala we need to be mindful of our action, good or bad. What kind of cause and effect? What kind of effect will come? Bởi vậy mà chúng ta cần phải chánh niệm, chánh niệm để luôn luôn biết rằng là những cái hoạt động nào là tốt và những hoạt động nào là bất thiện và những cái hành động nào của chúng ta là thiện và bất thiện và cái nhân và cái quả của nó phải ghi nhớ luôn luôn so as long as uh, we are remembering good object we will have all these holy seventies we have we will have a good mind if so we are alive we are growing Ừ, cho đến khi nào chúng ta còn chánh niệm còn an trú trên những cái đề mục thiện lành thì chúng ta có khởi lên những cái thiện tâm và như vậy chúng ta đang sống chúng ta đang phát triển so uh, for all all people uh, short teaching is a upper mother so the Buddha say be mindful not to forget not to be negligent. Ừ. Đối với tất cả mọi người, cái lời dạy vắn tắt đó là hãy chánh niệm chớ có phóng dật. Đức Phật đã dạy như thế. Uh, so for the uh, Bhikkhus, especially Bhikkhus and uh, Samniras, so short teaching is uh, pasadike na sambadeta. Uh, endowed or bliss endowed with venerable action. Ừ, còn đối với những người xuất gia như là Sayalai, dạ Chư Tỳ Kheo và Sa Di và đặc biệt là đối với Chư Tỳ Kheo và Sa Di thì Đức Phật dạy một cái điều rõ hơn đó là hãy tu tập một cách trang nghiêm kính cẩn. So As ऐसे बेकूस चालीस samneras as a receiver. So we may know about our action, speech, and thinking. Is it venerable or not? If we say to stay, uh, to be venerable, so uh, all the things are covered. và bởi vì đây là những người mà là đối tượng cúng dường của người cư sĩ do nhận cái thực phẩm được cúng dường vật thực được cúng dường cho nên chúng ta phải chánh niệm luôn luôn và chúng ta phải biết rằng là các cái hành động của mình nó có trang nghiêm nó có đáng được tôn trọng đáng kính hay không và và do vậy chúng ta cần phải à, phải có chánh niệm mới biết được mới mới mới hoàn thành được cái phẩm chất của một người xuất gia uh, so if we uh, if we say just with just one one word being mindful not to forget so it can cover it can cover all difficult nếu chúng ta dùng chỉ một từ thôi đó là hãy chánh niệm chớ nên sao lãng hay là chớ phóng dật thì nó có thể bao trùm toàn bộ tam tạng. So if so we should we should finish with this word. <laughs> Như vậy chúng ta nên ờ, kết thúc với một chữ này thôi. So I should learn in Vietnamese to give a talk. So with one word it is enough. <laughs> Thầy nên học tiếng việt để à, giảng pháp chỉ một từ thôi là cũng đủ so yeah. Dạ. what would they like to know next time i can i can talk in vietnamese to cover the whole Pitaka. Nếu mà thầy học tiếng Việt cái chữ này thì thầy lần sau thầy giảng pháp á, thì thầy chỉ dạy một chữ này thôi thì có thể là bao trùm toàn bộ tâm tạng kinh điển rồi. So uh, if uh, we want to do a little bit bigger, so can say with the nine words, or uh, you may learn that uh, with the nine nine word. So it is a uh, uh aloba, no greed, adosa, uh, no hatred, amoha, no delusion. Now three, three already. Ừ. nếu mà chúng ta mở rộng hơn một chút cái chỗ từ này thì chúng ta có chín từ à, ba từ đầu tiên đó là aloba là vô tham adosa là vô sân và a moha là đô, vô si those are groups we call a uh, it is a groups as long as we have this root in mind, no greed, no hatred, no delusion we can get a kusala. Ừ, ba cái tâm này vô tham vô sân vô si nó cũng là ba cái nhân của tất cả những cái thiện tâm nếu mà chúng ta có ba cái nhân này trong tâm thì thì chúng ta sẽ có những cái thiện tâm khác sinh khởi rất là nhiều another two is a samatha uh, vipassana samatha is a tranquil vipassana is insight so as long as you are practicing in samatha or in vipassana. And so eh, you have a kusala. <clears throat> Và hai từ khác đó là samatha tức là thiền chỉ, à, chỉ hay là thiền yên tĩnh thiền vắng lặng và thiền vipassana là thiền về tuệ và quán chiếu nếu mà bạn thực hành hai cái loại thiền này nữa thì bạn lại càng có thêm nhiều cái thiền tâm khác so samatha has a 40 meditation 40 meditation like a tengasina ten asuva ten anosati မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခ အာဟာရပฏิကူလစညာ four elements uh, four arupa jhanas so altogether 40 as long as you can keep your mind on, on those objects so you are practicing in samatha you are having wholesome mind và samatha tức là thiền chỉ thì có 40 đề mục thiền đó là gì đó là 10 đề mục thiền kasina 10 đề mục thiền bất tịnh 10 tùy niệm từ bi hỷ xã à, tưởng về vật thực bất tịnh thiền tứ đại và bốn thiền vô sắc thì à, cho đến khi nào mà tâm bạn còn an trú trên những đề mục này thì bạn đang thực hành thiền chỉ hay là samatha và thiền này sinh khởi rất là nhiều cái lỗ tâm thiện ở trong bạn. So for the vipassana, if we say according to four foundational mindfulness, as long as we can, discern rupa as a rupa, not me, not mine, not my soul, feeling as a feeling, consciousness as a consciousness, the other phenomena, dhammas, as a dhamma, not me, not mind, not my soul. If so, it is called a vipassana, producing wholesome mind. Và thiền vipassana là thiền quán. Nếu chúng ta dựa phân tích trên à, thiền quán theo nền tảng của bốn niệm xứ, đó chính là nếu chúng ta quán sắc là các sắc, không phải tôi không phải của tôi hay không phải bản ngã tôi ờ, thấy thọ thấy tưởng thấy các hành thấy các pháp đúng bản chất của nó mà không phải là tôi không phải của tôi không phải là bản ngã của tôi thì chúng ta đang thực hành thiền quán vipassana và nó sẽ sinh khởi rất là nhiều cái thiện tâm trong khi quán như vậy so now we have a finished five Another four is anicca, anicca sanya, perception of impermanence. Dukkha sanya, perception of suffering or uh, unsatisfactoriness, unsatisfactoriness, unsatisfaction. So anatta sanya, the perception of non-self, and the asubha sanya, uh, the perception of foreignness or repulsiveness. So as long as we have these five perceptions, so we will have a kusala mind. và chúng ta đã xong năm cái từ bây giờ còn bốn từ nữa đó chính là anicca là vô thường là tưởng về vô thường mọi vật đều vô thường tưởng về dukkha là khổ tưởng về anatta là vô ngã và tưởng về asuba là bất tịnh hay nhòm gớm và bất khí chưa cứ khi nào mà à, bạn quán chiếu các cái pháp dựa trên bốn cái tưởng này thì đó là bạn đang thực hành thiền vipassana và nó sẽ khởi lên rất là nhiều trí tuệ và thiện tâm nơi bạn. So as a roots, three roots, aloba, adosa, amoha. As a practice, two things, samatha and vipassana. As a perception, you can have anicca sanya, dukkha sanya, anatta sanya, and asubha sanya. Như vậy về nhân thì có ba nhân vô tham, vô sân và vô si. Về sự thực hành thì có thiền chỉ và thiền quán. Và về tưởng thì có vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. So uh, these are called Nawa Mula Bada, nine original word. So, Audibitica, if you want to say with the nine words, you should say with this nine words. This is called Mula Bada, original words. Và đây gọi là Nawa Mula Bada, tức là chính cái từ căn bản nếu mà bạn xem xét tam tạng á, thì bạn sẽ gặp chính cái cái từ hay là cái yếu tố căn bản này trong khắp tam tạng. Okay, if you say just the one, mindful. If you want to say about the nine, so this was. À, như vậy nếu mà bạn muốn nói một từ thôi bao gồm cả tâm tạng thì đó chính là chánh niệm còn nếu bạn muốn nói chính từ thì đây là chính từ thầy vừa liệt kê so if you extend want to extend it will be the whole pitaka mm. và nếu mà bạn muốn mở rộng hơn thì nó sẽ thành là toàn bộ tam tạng giáo điển okay this uh, this is uh, this is uh, the same as uh, abhamada mm như vậy sa tiết tức là niệm chánh niệm thì nó bằng với cái apamada là không phóng dật mm. so we we call it, this is a hatibada elephant elephant's a footprint so any footprints on the land so go into the elephant elephant's footprint so means the elephant's footprint is big all are go into all all will go into the elephant's footprint on the land. So the city is like elephant's footprint. Và sa tí chúng ta gọi là Hatipara đó là dấu chân voi bởi vì trong các loài động vật cái con voi là to nhất và khi nó đi trên đất thì dấu chân của nó to nhất tất cả những dấu chân của các con thú khác đều có thể nằm gọn trong dấu chân voi do vậy mà chúng ta gọi chữ niệm hay chánh niệm là dấu dấu chân voi bởi vì nó bao gồm bao trùm hết tất cả những khái niệm khác trong kinh điển Ok, we will learn uh, the the characteristic of uh, sati. What is its characteristics? Chúng ta sẽ học về um, đặc tính của chánh niệm. Đặc tính của niệm là gì? So not overwhelming, going in deep into the object à, đặc tính của niệm đó là không có à, lung lay trao đảo và đi sâu vào trong đối tượng đề mục so uh, so you may know like a, a balloon balloon on the water it is not deep it is a covering so not like that like a stone if you put it into the water stone go into the deep à, có một cái hình ảnh ẩn dụ như là cái bong bóng ở trên mặt nước ừ, các bạn thấy cái bong bóng trên mặt nước thì nó trôi nổi nó không có đi sâu nó khác với khi mà chúng ta bỏ đá xuống nước thì nó chìm sâu xuống nước because of this even Anapana the Buddha said Barimukham sedain tabidwa so you should keep your mindfulness you are static towards the object. If you want to discern or want to have a perception, first of all, you should keep, you should put your mind towards the object. It is important. và như vậy ngay cả đối với thiền niệm hơi thở thì Đức Phật cũng có dạy thầy có đọc một câu Bali có nghĩa là à, nên giữ chánh niệm trên cái đối tượng đề mục và nếu mà hành giả muốn phân tích muốn hiểu biết về đề mục đó thì trước tiên cần phải đặt tâm trên đề mục một cách đúng đắn because of this about the anapana practice as long as you can keep your mind here in front of nose So just uh, you add your perception about the breath. So if so, normally quite okay. Bởi vậy cho nên khi mà quý vị hành thiền niệm hơi thở đó thì quý vị đặt cái tâm ở cái vùng chỗ cái lỗ mũi á, trước cánh mũi và trên môi trên đặt cái tâm ở đó và thêm cái tưởng về hơi thở nữa và với như vậy thì là đủ là ổn là cứ thể thực hành được niệm hơi thở because of this uh, we have to encourage just to keep your mind in the right place with the perception of breathing normally it is enough bởi vậy mà thầy thường hay khuyến khích mọi người hãy đặt cái tâm ở cái vị trí đúng và tưởng về hơi thở và như thế là có thể thực hành So what is a function? Is a function, is a known delusion about the object. If you are practicing anapana, about the anapana, known delusion, you are knowing the object in a balancing way. Chức năng của chánh niệm đó chính là vắng mặt của cái sự mù mờ, tức là biết rõ đối tượng if you are practicing on a rupa, so about the rupa, you will not have a delusion. Nếu mà quý vị thực hành thiền sắc thì đối với sắc khi có chánh niệm thì sẽ không có bị si ám, tức là không bị mê mờ về sắc. So, what is a manifestation? So it is a protecting factor. like a protector, uh, protect object, protect mind. So to protect the mind object together. So if we have a deep remembrance, so our mind is always here. Object also finding. So can protect our mind and object. Và biểu biểu thị biểu hiện của chánh niệm là gì nó được biểu thị như là một người canh gác một người giữ cho cái tâm của bạn và cái đối tượng của tâm của bạn như là đối tượng niềm hơi thở chẳng hạn ví dụ như chúng ta đặt cái tâm ở cái khu vực mũi và biết à, và nhớ cái hơi thở thì đó cái cái chánh niệm này nó sẽ bảo vệ cho tâm và tâm sở và đối tượng tức là luôn luôn ở trên đúng đối tường bảo vệ cho tâm so another definition of manifestation is uh, facing facing into towards the object một định nghĩa khác của biểu hiện của niệm đó chính là đối diện với đề mục. So, but what is the Badatta approximate cause So it is a tira sanya, palm perception, palm perception. So uh, you need to have a perception calmly. So you, you should keep your mind here. You need to have a firm perception about the breathing. There is a breath. There is a uh, breath. So some people want to say, oh, Bande, no breath, I can feel it. So cannot cannot be like that. Once you have a, there is a breath. Hmm. Và cái nhân gần của niệm là gì? Nó là nguyên nhân mà khi đưa đến chánh niệm là chính là thira sanya tức là cái tưởng một cách vững chắc hay là nhận thức một cách vững chắc về đối tượng nhận biết nhận thức một cách vững chắc về đối tượng ví dụ như à, khi chúng ta hướng tâm đến cái khu, khu vực mũi thì chúng ta biết chắc rằng hay là à, nhận biết một cách rõ ràng vững vàng rằng ô ở đó có hơi thở chứ nếu nói ô ở đó không có hơi thở hay là không biết có hay không thì đó là không vững chắc If you reject there is no perception so you will not have a because uh, the cause of insanity is a harm perception. Nếu mà bạn chống đối hay hay từ chối cái tưởng về hay cái nhận thức về cái đối tượng đó thì bạn sẽ không có được cái chánh niệm bởi vì cái nhân gần của chánh niệm đó chính là cái tưởng hay cái nhận thức một cách vững chắc về đối tượng. So perception, uh, imagination, it is not the same. imaginations is no reality, not really have, but uh, just uh, you, you are thinking. It is an imagination. For the breathing, so for everyone, unless uh, you, you have a fourth jhana, so everyone have a breathing. Let's say everyone. So some are in the water, some are in the mother wound, they don't have. But normally for everyone, there is breath. So because we have breath really, and so just so we add our thinking as the air instead of thinking some other things like uh, as a four elements or wind elements. So uh, something skin, uh, not not thinking in this way. We think just breath, just the air. So So as a conclusion, perception is a, uh, have a reality uh, we add our thinking. So it is a perception. Và cái chữ perception uh, là tưởng, nó khác với im, imagine là tưởng tượng. Cái tưởng này nó mang cái tính gọi là nhận thức, nhận biết à, đối tượng. Nó khác với sự tưởng tượng tại vì cái sự nhận thức này là có thật đối tượng có thật còn tưởng tượng là đối tượng không có thật à, đối với hơi thở của bạn thì nó có thật ai cũng có hơi thở hết trừ cái người vô tứ thiền hoặc là người bị à, chết à, bị bị đuối nước hay người trong bụng mẹ thì không có thôi à, vân vân có bảy hạng người nhưng còn lại ai cũng có hơi thở thì cái đó là một sự thật không thể chối cãi bởi vì ai cũng có hơi thở cho nên khi chúng ta niệm hơi thở chúng ta chỉ cần thêm cái tưởng hay là cái nhận thức nhận biết rằng ở chỗ này có hơi thở hay là có khí có không khí là đủ mà chúng ta không có tưởng về ô đây là cứng là nhám là nặng vân vân là về tứ đại thì thêm cái tưởng về hơi thở hay tưởng về khí là đủ đó là nó là nó là nhân gần của chánh niệm So because of this, uh, the the Brahman perception was is uh, the cause of mind, mindfulness. You keep your mind here, you should have a Brahman perception. There is a breathing. Bởi vậy cái tưởng vững chắc về hơi thở nó rất là quan trọng bởi và nó là nhân gần cho chánh niệm cho nên khi bạn thực hành bạn nên có cái này có một cái sự nhận thức vững chắc rằng ở đây có hơi thở. Well, uh, you shouldn't think uh, what is my body, where is the pain, uh, my body is disappeared or not. So you shouldn't have. Only the perception should be there is breathing. Mm. Mà bạn không nên có cái tưởng về ơ cái thân thể của tôi như thế nào rồi cái thân thể của tôi đau quá ô nó có biến mất hay không vân vân không có những cái tưởng đó những cái nhận thức về cái đối tượng đó mà nên chỉ giữ cái tưởng về hơi thở về nhận thức về hơi thở là đủ so another definition of uh, proximity cause is uh, so full foundation of uh, mindfulness So to have a mindfulness as a day, you need object. What kind of object can produce mindfulness? So body as a body, feeling as a feeling, consciousness as a consciousness, and Dharma as a Dharma. If you practice in this way, uh, you will have a more and more mindfulness. Và một cái nhân gần khác của việc phát triển được chánh niệm đó chính là bốn cái nền tảng, bốn nền tảng của niệm đó chính là tứ niệm xứ, đó là thân, à, thân xem xét hay là quán thân như chính là thân, thọ chính là thọ, tâm chính là tâm, pháp chính là pháp và nếu mình thực hành một cách đúng đắn thì cái niệm của mình sẽ phát triển ngày càng vững chắc <clears throat> so now breathing is a, uh, under the body as a body because the breathing is air uh, if you classify as a element it is a, uh, a uh, eight kinds of rupa is there or nine kinds of rupa is there because of the combination of rupa, uh, it is a body. Body. If we discern uh, breathing, uh, it is a body as a body. So now we are practicing. But the others, uh, in the vipassana stage, we will practice. Và bây giờ chúng ta đang thực hành niệm hơi thở thì chúng ta đang thực hành gọi là quán thân trên thân. Tại vì hơi thở nó thuộc thân à, nếu chúng ta phân tích hơi thở ra thì nó là thuộc sắc pháp nó gồm có chín thành phần à, tuy nhiên cái việc mà phân tích này nó nằm ở cái giai đoạn thiền quán vipassana okay so these are approximation goals so city uh, have a simile uh, simile is uh, like like the pillar uh, like the pillar Uh, between at the gate. So especially at the city gate or village gate, especially in the past. So because the gate, uh, uh, the cover, want to say when the door open, this uh, door pinch, uh, pinch, uh, uh, pinch, pinch, pinch, pinch. pinch or H and or hinge. Hinge. Uh, hinge. So may say door leaves, uh, door leaves like that. So it is a very big one as a village or city gate. When they close, they beat a, a short pillar to adjust. In the middle, there is a short pillar because uh, if high, can, car cannot drive or chariot cannot drive. So just a short filler. So when the door closes, uh, the door leaves or hinge beat that pillar. So that pillar must be very strong. Uh, have to put it in into the art very deeply. So must be very strong. So if uh, very deep, very strong, although the door leaves or hinge Beat Pela, Pela will not move, will not shake. So in the same way, if we have a strong mindfulness, our mind is always in the object. The mind is not shaking, not go away. Even sometimes uh, you may have a bit sleepy, so the mind is there. Và có một cái ví dụ so sánh với cái niệm như sau đó chính là cái cái cột trụ vững chắc ở giữa cổng thành đặc biệt ngày xưa ở ờ, trong thành phố hoặc là ở trong một ngôi làng thì đều có cái cổng và cái cổng này á, nó có hai cánh cửa và khi hai cái cánh cửa đóng lại á, thì ở giữa đó nó có một cái thanh trụ gọi là cái cột á, để ngăn cái hai cái cánh cửa đó lại thì cái cánh cửa này à, khi đóng lại nó phải có cái gì giữ nó lại ở giữa đó cái cánh cửa cái cây cột này phải được chôn dưới đất rất là chặt và phải rất là vững chắc bởi vì khi mà cái cánh cửa đóng vào thì nó sẽ không bị lay động đó. chính vì vậy mà cái cột này được ví như là cái niệm hay niệm được ví như cái cột này cột trụ này nếu mà nó bị tác động gì nó cũng không có lay chuyển do vậy nếu mà chúng ta có cái niệm vững chắc thì chúng ta sẽ không bị lây chuyển à, mặc dù đôi khi chúng ta gặp một số trở ngại như là buồn ngủ chẳng hạn nếu niệm vững thì cũng không bị dao động nhiều so another thing is like a gatekeeper sati is similar to gatekeeper uh, gatekeeper will see everyone going in going out. He know everyone from the gate. So he may not find someone in the city here and there going. Only he wait from the gate. Who go in, who going out. He know everything. So mindfulness, uh, well, we like that, especially for the vipassana uh, practitioners. Uh, from the eye, uh, what kind of objects are coming in, coming out. So from the ear, uh, so what kind of object is coming in? From the nose, what kind of smell? So from the mouth, uh, what is, so from the body door, what is it coming in? In the mind door, what is it coming and um, coming out? So always seeing with the sati. Uh, a gatekeeper. một cái ví dụ để so sánh niệm đó là người gác cổng người gác cổng đứng ngay cái cổng và biết quan sát từng người một đi ra đi vào ngay cổng anh ấy không có đi theo người ta đi ra trong thành phố hay đi đây đi kia mà chỉ cần biết ngay cái cổng đó mà thôi Excuse me. và như vậy nhiệm vụ của anh ấy là phải biết cái gì đi ra đi vào ai đi vào đi vào ngay cái cổng cũng vậy đối với niệm thì niệm cần phải biết rõ cái đối tượng và đặc biệt đối với người hành thiền quán vipassana thì cái hành giả phải canh gác và phải ghi nhận rõ phải biết rõ à, đối tượng nào đang đi vào trong nhãn môn đối tượng gì đang đi vào trong à, tai trong mũi trong lưỡi trong thân và đối tượng gì đang đi va ra đi vào ở nơi ý căn ý môn à, và biết rõ như thế đó chính là niệm hay chánh niệm so maybe for for most of you so eye gate already closed closed the eye so ear gates also closed nose gates but smell is closed no no trying to get smell not eating so also not thinking only body gate. So Anapana is a body gate, touching and feeling. So body gate is also not the whole body, only here. When the air coming in, coming out, what touches your skin. So your mindfulness is should wait there. So you should have a good gatekeeper. It is a sadi. Every breathing you should know you should know continuously about the breathing. Và đối với hầu hết quý vị ở đây là những hành giả đang hành thiền niệm hơi thở thì cái khi chúng ta hành thì nhãn căng mắt đóng lại tai đóng lại mũi không đóng nhưng mà chúng ta lúc đó chúng ta cũng không có cố đi tìm một cái mùi gì hay là lưỡi chúng ta cũng đóng là chúng ta không đang cố tìm ăn cái gì và như vậy chỉ còn thân thân là cái cửa thân là không đóng nhưng mà chúng ta chỉ có biết hay biết ở một chút ở chỗ cái mũi mà thôi tức là khi khí nó đi vào đi ra nó đụng nơi cái thân tức là cái vùng da chỗ lỗ mũi mình biết đó là hơi thở vào hơi thở ra như vậy niệm quý vị phải giữ làm sao cho tâm mình như là một người gác cổng hay biết ngay chỗ cái cửa thân ngay chỗ lỗ mũi đó một cách rõ ràng liên tục So this is explaining about the mindfulness. Hmm. Và đây là những giải thích về chánh niệm so uh, another thing that we will explain how to increase mindfulness và chúng ta cũng sẽ học làm thế nào để phát triển được cái niệm này. So <clears throat> although you are standing And sitting, walking, lying down, you should have mindfulness. Hmm. Là khi đi, đứng, nằm, ngồi, à, quý vị cũng nên có cái niệm. So also going in back, going into um, uh, going in back and forth, looking in front and looking into one side đó là khi bước tới khi bước lui khi ngó tới khi ngó lui đều biết rõ việc mình đang làm bending and stretching the limbs khi to tay khi duỗi tay holding and wearing one's robe khi cầm y hay là quần áo mặc y bận quần áo eating drinking biting, licking. Ừ. Ăn, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm. Passing off of feces or urine, doing other small actions. You khi should đi, have mindfulness. Khi đi đại tiện, khi đi tiểu tiện và làm những cái hành động nhỏ nhặt khác thì đều biết rõ việc mình đang làm, tức là nên có niệm. Means every action you do you shall have a mindfulness. Có nghĩa là tất cả tất cả những cái hành động mà quý vị làm thì quý vị nên có cái niệm trong đó. So it seems to be difficult, but uh, if you really want to practice, if you have practiced, it is quite possible to have. À, nó có vẻ như rất là khó để thực hành nhưng à, một khi mà bạn thực hành bạn à, bắt tay và thực hành thì nó khả thi nó uh, and I can driver if he drive always so by speaking, also, by seeing this and that view uh, he can drive hmm. giống như một người tài xế giỏi đã lái xe quen rồi thì trong khi lái anh ta vẫn có thể nói chuyện khi lái anh ta vẫn có thể nhìn bên hông bên chỗ này chỗ kia anh ta vẫn lái được so in this case so usually we say in the teaching so sati sampajanya so sati is a mindfulness and sampajanya understanding or comprehension so two together uh, like a sati are knowledge và như vậy à, chúng chúng ta thường nói là sati sampasanya sati là niệm sampasanya là sự hiểu biết hay là là tuệ so number one there are four kinds of sati sampasanya number one sataka sampasanya is it they are beneficial or not which kind of action you want to do before doing you should think is there benefit or not và có bốn loại nhà này tức là cái về sự hiểu biết sự biết rõ về lợi ích à, So, for example, now giving a Dharma talk and listening, so we should think uh, it is beneficial or not. So if it's beneficial, okay, we will do like that. Đó chính là bất cứ cái hành động gì mình làm mình nên quán chiếu và mình nên hiểu biết rằng nó có đem lại lợi ích hay không. Ví dụ như đang à, giảng pháp thì đây có đem lại lợi ích hay không? Nếu có thì mình làm. In the same way, when we are meditating, after sitting a long time, we may have some pain. So if we change, we should think before changing, is it beneficial or not? So we will release pain. After that, we will have a good meditation. If so, okay, better to change. À, ví dụ như trong khi mình hành thiền, mình cảm thấy bị đau nhất quá thì mình muốn đổi chân trước khi mình thay đổi cái tư thế thì mình nên à, khởi sự hiểu biết theo quán chiếu rằng ô cái việc đổi chân này nó có đem lại lợi ích hay không nếu mà nó làm cho đỡ đau và sau đó ngồi thiền tốt hơn thì mình nên làm mình nên đổi tư thế sometimes annoy a long time just uh, want to change and so if so no not really pain so better not to change thỉnh thoảng nó chưa có kéo dài thời gian lắm mà nó cũng không thực sự đau lắm mà chỉ là tâm mình muốn thay đổi thôi chỉ như nó có muốn quậy quọ thôi thì những lúc đó thì mình không nên thay đổi uh, sometimes you're so sleepy maybe without needs so if so, by changing body posture we may be able to reduce sleepiness so we may do some movement some changing because of benefits hoặc như là khi chúng ta bị buồn ngủ à, và chúng ta quán chiếu rằng ồ để vượt qua buồn ngủ này chúng ta cần phải thay đổi tư thế một chút thì ờ, để xóa đi cái cơn xoa tan buồn ngủ thì mình à, có thể cử động thân thể một chút à, sau đó thì mình có thể ngồi thiền tốt hơn so in this way any action we will do we need to see beneficial or not For example, now our talking is a bit long, so should we stop or not? Which is beneficial. Maybe about one hour is okay, so we should not stop. We will continue until one hour. À, bằng cách như thế, tất cả những hành động của chúng ta, chúng ta đều nên có cái sự hiểu biết rõ ràng về cái tính lợi ích của nó hay là vô ích ví dụ như chúng ta đang nói pháp đây giảng pháp đây nó có thể hơi lâu rồi nhưng mà nó có thể kéo dài đến khoảng một tiếng đồng hồ thì vẫn là ổn như vậy chúng ta cứ tiếp tục So it is a mindful uh, uh, comprehension, understanding about the benefits. Và như vậy nó bao gồm cái sự niệm uh, à, sati và uh, cái sự hay biết rõ ràng về cái tính lợi ích của từng hành động. Uh, next one is a sabaya sambhajanya. Sabaya sambhajanya is uh, uh, thinking is suitable or not, understanding is suitable or not. So giving in Dhamma is uh, beneficial, but if it is a very long time, everybody will sleep. So, uh, but uh, uh, on the Zoom, it's quite okay. Uh, if you you don't want, uh, you can do something. <laughs> so like that, uh, no need to think about about the audience. So anyway, so giving talk is good, but we need to think should develop or not about the timing something like that. It is what we call a Sapaya Sambhajanya. À, cái thứ hai đó là Sapaya Sambhajanya là cái sự à, suy xét về sự thích hợp hay là không thích hợp. Ví dụ như um, giảng pháp là một cái việc thích hợp à, nhưng mà giảng lâu quá thì có thể là thính chúng buồn ngủ là không thích hợp À, nhưng mà thầy cũng nói đùa thêm là ở trong Zoom thì không có vấn đề gì nếu mà quý vị buồn ngủ thì hoặc là muốn làm gì đó thì quý vị cứ làm thì cũng không không có ảnh hưởng gì mấy cho nên à, đại khái như vậy thành ra là à, về cái sự suy xét là về cái các cái vấn đề các cái hành động nó có thích hợp hay không thích hợp hay là một cái cách khác của niệm. So as a conclusion, whatever movement, whatever action you will do, before doing, you should think, uh, is it beneficial or not? Is it suitable or not? Và kết luận lại là tất cả những cái hành động lớn nhỏ gì trước khi bạn làm bạn nên suy xét rằng cái hành động này nó có lợi ích hay không và nó có thích hợp hay không rồi mình hẳn làm. And uh, next one is a gojara samjanya. Gojara Samjanya is understanding about the object. So after deciding what you will do, so because of beneficial, if you want to go somewhere, you want to move to some some places, so you should go with meditation. For example, now you are practicing with Anapana. So before before changing, you may think it is beneficial suitable or not. If it's suitable, if it's beneficial, okay, this is beneficial and suitable. So I will go. So if so, you should go with the breathing, with the anapana, with your object. Và cách thứ ba đó là Gochara Sampachanya, tức là hiểu biết về cái đối tượng một cách rõ ràng. Ví dụ như sau khi suy xét là có tính lợi ích và có thích hợp thì mình làm một cái việc gì đó nhưng mà mình làm một cách có hiểu biết về cái việc đó à, đặc trưng như là khi chúng ta đang hành thiền niệm hơi thở và chúng ta muốn đổi cái tư thế thì sau khi suy xét rằng là ồ lợi ích để mà đổi và thích hợp để mà đổi thì chúng ta đổi và trong khi đổi chúng ta biết và biết cái gì đó là biết cái hơi thở vẫn an trú trên hơi thở và đổi tư thế So in the past, bhikkhus, even they, they go to for of food to the village. So they go with the meditation. So they mark stone or trees from here to that tree and will go with my object, with my meditation. If I forget on the way, come back here, go again. và như vậy luôn đi với cái đề mục thiền của mình và thời xưa khi chư tăng à, ở cư ngụ trong rừng và đi bát ngoài làng thì có những vị người ta giữ cái niệm của họ thực hành niệm của họ một cách rất là sát sao ví dụ như à, các ngài làm dấu từ cái cây này đến cái cái phiến đá kia à, là một cái đoạn đường và tôi, tôi sẽ thực hành niệm một cách sát sao từ đây đến đó và trong khi đi đến đó thì vị ấy giữ cái niệm trên cái đề mục thiền của mình và nếu mà giữa đường mà vị đã bị sao lãng bị mất niệm thì vị đã quay trở lại cái điểm xuất phát là như cái gốc cây đó và phải đi lại so even even they try even you try in this way so you uh, increase your you you can increase your mindfulness if you you cannot, you are losing your lunch or breakfast. À, nếu mà các bạn thử bằng cái cách này thì các bạn sẽ phát triển được cái niềm quyền, cái sức mạnh về niệm của mình. Và bằng cách này, nếu mà mình à, không niệm thì mình sẽ không ăn trưa hoặc không ăn sáng gì đó. So, uh, some bhikkhus, they try, so they put the water Into the mouth, not to speak with someone on the way. So near the village, at the gate of village, they, they spit out, they take out, because uh, Bhikkhu has this responsibility. So if people ask how many bandits in your monastery, must answer. Uh, what is the day? What is the date? So must answer. Because of this, some bandits go to the gate of village or city, uh, they draw water. So you, you can do. If you, you, you may put the water into your mouth. Và các ngài cũng thực hành niệm à, giữ im lặng để không nói bằng cách là khi đi bát thì các ngài ngậm một cái bún nước trong miệng và như vậy để không có phải nói chuyện với ai cả nhưng mà khi đi đến gần làng rồi thì các ngài phải nhổ nó ra bởi vì à, cái phần sự của chư tăng là khi người ta hỏi là ví dụ như à bạch ngài trong thiền viện có bao nhiêu vị hay là ngày về các cái ngày này ngày nọ trong thiền viện thì vị ấy phải trả lời do vậy vậy vị ấy phải nhổ cái bụng nước ra à, các bạn cũng có thể thực hành cái cách này có thể ngậm một bụng nước để không nói chuyện So somebody is even in village, they still having water into the mouth. Only when people ask uh, questions or asking Dharma talk, at that time they swallow and they talk. So about that, there is a question in the book, in the teaching. If so, is it a breaking meditation or not? If they give Dharma talk. So every Dharma speech is not free from meditation. Have this saying because the Dhamma talk is always saying good or bad, cause and effect. So it is a kind of four noble truth, a kind of meditation. So not free from meditation. có những vị tỳ kheo ở trong làng các vị vẫn ngậm cái bụng nước trong miệng để tránh nói chuyện và để thực hành chánh niệm luôn luôn và chỉ khi nào mà à, thiện tính hỏi pháp à, hay là vị ấy giảng pháp thì vị ấy mới nuốt cái ngụm nước đó đi và và hỏi và trong à, kinh điển chú giải hay đặt câu hỏi rằng nếu như vậy thì vị ấy có bị à, gián đoạn cái việc hành thiền không tức là bị bị đứt thiền hay không thì câu trả lời rằng à, tất cả các cái pháp thoại nó đều liên quan đến ô, đây là thiện đây là bất thiện đây, à, liên quan đến tứ diệu đế cho nên à, nó không nằm ngoài thiền nó nó không phải không phải là bị đứt thiền So some uh, group of bhikkhus, uh, they train their mindfulness in this way. So they, they go as a line. Everyone think about the other things, improper things, about the sensuality, Uh, about the harming, or uh, about the killing. So if they, their mind go out of meditation, if so, that one stand up. Behind, one is behind also have to stand up. So admonish own self. Now all one is behind you. Knowing about you, you are thinking other things. So admonish, trying to stop If he can stop, he will go. If he cannot stop, even he may need to sit in front of other bandits to admonish oneself. Stop the other thinking, go to meditation. If okay, he can go. In this way, they practice to, to increase their mindfulness. Và chư tăng thời xưa các ngài thực hành phát triển cái niệm à, bằng cách là khi đi bác vào làng thì các ngài đi thành một hàng một hàng dài và các ngài thỏa thuận với nhau bất cứ mà vị tỳ kheo nào mà tâm phóng dật đi lang thang ra khỏi đề mục thiền liên hệ đến các cách tưởng về ái dục hay về sân hận về hại thì vị đó phải đứng lại thì khi mà vị đó đứng lại thì tất cả những vị đằng sau cũng phải đứng lại à, và nếu mà vị đó không có chấm dứt được cái tưởng đó không trở về đề mục thiền của mình thì thậm chí vị đó phải ngồi xuống à, và như vậy cả một cái hàng đằng sau cũng phải chờ vị ấy bằng cách ấy mà mỗi vị đều phải tự nhắc nhở phải tự dạy bảo chính cái tâm của mình rằng là ồ, ờ, tất cả chư tăng đều đang nhìn thấy ông đều đang phải chờ ông đều đang biết ông nghĩ gì nếu mà ông bị à, phóng ra khỏi cái đề mục thiền đi lang thang qua những cái đề mục mà có hại khác cho nên bằng cách à, tự nhắc nhở như vậy mà à, các vị phát triển được cái niệm này liên tục trên cái đề mục thiền của mình so water, uh, although you put water into the mouth even you have a phone still cannot human type <laughs> nhưng mà bây giờ quý vị dù cho có ngậm một bụng nước trong miệng thì khi mà điện thoại reo thì sao quý vị cũng không có giữ được cái niệm bởi vì quý vị còn cái cách đó là quý vị gõ tin nhắn or you may put uh, your phone into the water <laughs> hay là quý vị chọn cách là bỏ cái điện thoại của mình vô trong nước so that is the way to increase mindfulness. Hmm. À, do It is called cultural something, understanding or uh, mindfulness and understanding about the object. À, như vậy đó là những cái cách mà để phát triển niệm và gochara sambachanya là hiểu biết về cái đối tượng. So it is called in Bali Bhavita. Bhavita is developed, being developed, being accumulated. Và nó được gọi trong tiếng Bali là Bhavega là được phát triển, được tích lũy, được thành tựu. Bahulika done many times, not just at one time, or sitting in time, or standing in time, not just those every time, It is means bahulikta done many times. Và nó được gọi là bahulikitan là được tu tập nhiều lần, không phải chỉ một lần mà được tu tập đi tu tập lặp đi lặp lại trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi vân vân. Yani kata done like a vehicle. Vehicle means uh, Uh, slipper also vehicle, umbrella also vehicle, car also vehicle. So because of something order you, you, you move, you remove when you are slipper, but once you go out, you take that, you go. So in the same way, any action you do, so before doing, you may think something. After finishing, you take your vehicle, meditation object, and you go. It is called Yanikada. done like a vehicle. Và có một chữ nữa là Yanigata ừ, tức là được làm cho trở thành phương tiện. Phương tiện thì có nhiều thứ như là đôi dép của bạn cũng được gọi là phương tiện nè, xe, cộ, máy bay, vân vân, tất cả những cái đó là phương tiện chuyên chở. Như vậy, nó được làm cho trở thành phương tiện là sao? Đó là khi mà sau khi suy xét rồi biết rõ lợi ích và thích hợp rồi thì làm và dùng như là một phương tiện tức là cái niệm của mình là mình trở về với cái đề mục của mình và xem nó như là một phương tiện để mà tiếp tục um, đi đây đi kia Okay, only we finish three samjanya, satika samjanya, beneficial or not. Sabaya should suitable or not. Gosra, gochara samsanya, uh, object, or always having object, meditation object. Only three we finish, uh, one left. Uh, so in the next talk, we will talk. Now we should stop. So time should develop to stop. như vậy chúng ta đã xong ba cái phần mà để phát triển niệm đó chính là Sathaka Sampachanya tức là nó có lợi ích hay không à, Sapa Sampachanya là nó có thích hợp hay không và Gochara Sampachanya tức là nó về cái hiểu biết về cái đối tượng thiền và như vậy còn một cái nữa à, chúng ta sẽ dành cho buổi pháp thoại hôm sau và chúng ta nên dừng ở đây và đây là cái thời điểm thích hợp để dừng ok so do so do we have an interview ừ. hmm. và chúng ta sẽ đến cái phần trình pháp ạ à. so I would like to share the screen we have uh, some question have been prepared Hmm. the first question. May I pay respect to Bante? May I ask when the breath begins to be subtle, it is difficult for the mind to recognize the breath clearly. I feel my eyes start searching for the breath. Sometimes the mind wanders here and there, distracted or having trustiness. Venerable sir, how can I be aware of the subtle breath as a whole body breath and focus long time with that breath. Thank you very much. So the breath is the object, not the object of I, the object of this uh, sensitivity. Uh, so touching object. So because of this, uh, I is not useful. Just when you're trying to keep your mind here, with the perception of breath. So just when you, you have a perception, there is a breath, there is a breath. If so, you are mine, maybe able to stay here. As long as you can, you your mind can stay here, you are knowing a little bit, not much, but you should satisfy. Uh, from time to time, it uh, will be obvious Later, when your mindfulness is stronger, so it will be clear when know continuously the whole breath. Và Ngài trả lời rằng cái hơi thở thì không phải đề mục của con mắt. Do vậy con mắt nó không có cái lợi ích gì trong việc mà niệm hơi thở ở đây cả. Như vậy chúng ta đừng dùng mắt để mà niệm hơi thở hay là đi tìm kiếm hơi thở mà cô chỉ nên đặt tâm ở trên cái khu vực chỗ lỗ mũi và như hồi nãy thầy nói tức là có một cái tưởng tưởng là nhận thức rõ ràng chắc chắn kiên định rằng ở đây có hơi thở ở đây có hơi thở à, tức là cái nhận thức đó nên rõ ràng và chắc chắn mặc dù không biết được hơi thở vi tế nhưng mà cứ ở yên ở đó với cái tưởng ở đó và nếu có biết một chút xíu cái hơi thở đi nữa thì cũng nên biết đủ với nó hài lòng với cái sự biết ít hơi thở đó và cho đến khi mà ở yên ở đó một thời gian thì thỉnh thoảng thì cái hơi thở nó sẽ rõ ra và khi chánh niệm của cô phát triển mạnh hơn thì cô sẽ biết hơi thở một cách rõ hơn và có thể quan sát toàn thân hơi thở vi tế được Dear sir, I have been meditating continuously for more than a year now. I practice once or twice a day. Since last six months till now, I practice every session two to three hours, but no progress. There are days when I sit, but my mind is distracted continuously. I use the method of counting the breath, but when I stop counting, my mind wanders there are days when I sit down and catch my breath. And then for about five to 10 minutes, the breath gets lighter and lighter until it is like a thin thread across my nose. At this time, the feeling is very comfortable. The body feels light and sitting for three hours without pain at all. However, during meditation, there are times when it's so light that I can't feel the breath. Then after a while, I will be sleepy or distracted. I know at the time I'm sleepy or distracted. I go back to focusing slightly and then breath come back. Recently, I can sit two times a day and in social distancing, I plan to sit longer or more time Please guide me how to focus throughout the object and develop concentration. Thank you and wish you good health. Uh, anyway, you have uh, some good times. So it is a correct times. Yeah. Uh, so if you have those times, just you aim to be longer Uh, maintain. So no need to change. But it, it is very sure, you know, when you are tired, when you have used your energy, so the mind may not be balanced. At that time, uh, you may stop uh, if you cannot, or just uh, you may keep your mind here with the perception of breathing. May not be clear, much because you have used your energy you have done already. So, but only something you can do at that time. Nghe nói rằng um, dù sao thì bạn cũng đã có những cái lúc mà hành thiền tốt và những cái giai đoạn hành thiền đó nó cũng khá là đúng và tốt như là bạn đã trình bày thì những cái lúc như vậy á, thì bạn không cần làm gì cả mà chỉ ngồi với cái mục đích kéo dài cái trạng thái đó ra ngồi lâu hơn và chắc chắn rằng là mình đang hành thiền đúng tức là ờ, biết được cái hơi thở nó vi tế và nhẹ nhàng đó thì à, cứ kéo dài ra phát triển nó lên còn khi nào mà bạn cảm thấy mệt mỏi hay bất an hay buồn ngủ vân vân thì không nên cố gắng quá sức không nên phát triển cái tấn hơn nữa mà bởi vì bạn đã dùng cái năng lượng trước đó nhiều quá rồi những lúc như thế bạn chỉ nên để cái tâm ở cái chỗ khu vực mũi với cái tưởng về hơi thở một cách nhẹ nhàng thoải mái và không nên gia tăng cái tấn nhiều. Địa bàn Bante, the epidemic is raging around me and every day there is more information about infected relatives and friends and the deaths are increasing. Instead of seeing suffering, my mind drifts away. While meditating, the mind keeps wandering, ending before time and lack of effort. Before that, I sat very still and peaceful. Please encourage me. Thank you. This uh, yogi, maybe two weeks ago, she has the light and Bante also encouraged her to continue to focus on the light. But recently, maybe so she... meditation sometimes uh, need to make effort, aim to have effort. Sometimes aim to have a concentration. If the mind is balanced, uh, just uh, ignore, uh, normally going. So don't much think this and that. Mm -mm. So if you hear those news, this and that, so your mind may be changed. Sometimes uh, you just trying to save yourself. You meditate. So don't think uh, here and there. trong khi chúng ta thiền thỉnh thoảng chúng ta cần phải gia tăng cái tinh tấn và thỉnh thoảng chúng ta cần phải gia tăng cái định tâm và khi mà chúng ta cân bằng rồi á tức là thấy ổn thì chúng ta cứ thế tiến đi mà tiến một cách đều đặn bình thường mà không có cố làm cái gì khác à, và khi mà nghe được những cái tin tức thế này thế kia rồi đó thì à, mình nên bỏ qua một bên và mình hành thiền để mình tự cứu lấy chính mình thì khi chúng ta hành thiền thì chúng ta áp dụng những cái biện pháp như thầy mới nói just when you do regular practice will get again your meditation improvement nếu bạn thực hành một cách đều đặn thì bạn sẽ đạt được cái kết quả bạn sẽ có cái sự tiến bộ um, trình phần trình pháp của cô Hồng Châu. Uh, dear Bante, this is the first time I report to you. I respectfully pay homage to you and deeply appreciate you. In the past, I have practiced in many intensive meditation courses for more than two years now. Due to unfavorable living conditions, I have only maintained myself one to two hours a day meditating but not effective and storing the Dharma. It's been one month I have practicing in the group meditation room. Currently, I practice two times a day, two hours and one and a half hour. Sitting cross-legged, less than one hour and 30 minutes. Sitting half lotus, when the time is longer, I meditate for about 5 to 15 minutes before entering the group meditation session. In recent days, after about 15 to 20 minutes, light appears, learning sign. After a while, clear light appears. It was at this time that I lost concentration due to the joy of seeing my previous experience appears again. I know I shouldn't, but I can't fix it do this several times in one meditation section. I'm trying to keep my mind at peace, but I can't. I hope but they will teach me more. Uh, should I remind before meditation and every time I lose concentration, my mind is still too weak. Let's develop mindfulness, concentration, and concentration. I would like to thank you. So her meaning is so, our overwhelming choice. our Overwhelming joy. <laughs> Huh? So uh, you should not pay attention light or the light appear. So you should pay attention, continue to breathe, breathing. So when the light and uh, breath unify, when the breath is subtle, at that time you should switch on the light. Uh, so after changing on the light, uh, you just continue on the light until the light disappears. So you should do that. Uh, so normally joy will not be long time after that uh, because of maybe like uh, beginning or experience you have. Uh, so later will be will not join much uh, after some experience. I think uh, may not be problem about the join. Hmm. Um, ngài trả lời rằng uh, cô nên tiếp tục mà theo dõi trên cái hơi thở đó không nên để ý qua ánh sáng à, và đến khi nào mà cái ánh sáng đó nó ổn định nó hòa hợp nhất với cái hơi thở thì cô chuyển qua cái ánh sáng và an trú trên ánh sáng và đừng để ý đến hơi thở nữa và đến khi cái ánh sáng biến mất thì cô lại trở về cái hơi thở theo dõi tập trung trên hơi thở trở lại cứ như thế mà hành và thầy nghĩ rằng cái ánh sáng hay là cái um, cái cảm xúc mà vui quá đó à, khi mà thấy được cái ánh sáng thì nó không phải là một cái vấn đề lớn đâu bởi vì cái cái hỷ này nè nó à, một một vài lần đầu thì nó vậy thôi chứ sau này thì nó cũng sẽ bớt dần và đối với những tiền sinh mà hành lâu thì cái hỷ này nó sẽ à, quân bình trở lại nó cũng không phải là cái vấn đề lắm cho nên à, cô cứ hành ừ, theo cái cách thầy hướng dẫn nãy giờ thì sẽ ổn mà có ai hỏi câu hỏi gì nữa không ạ so the ready prepare question is all finished so is there any question uh, that the uh, audience want to ask Bante directly Xin mọi người có ai muốn hỏi trình pháp với ngài trực tiếp không ạ? À? thấy anh Phạm Văn Bốn. Dạ, xin mời. Đợi đợi chút. Need to do amount. Hmm à, Samma à, xin mời Samma cái ma đã bật mic rồi đấy ạ à, con bạch ngài ạ à. chào chào cô khai ma dạ. à, con bạch ngài ví dụ mà một người hành giả mà hành thiền tâm từ ấy ạ à, thì bây giờ họ nhập vào tứ thiền kasina trắng và sau họ xuất ra tiền kha di trắng và hướng tập linh người cứ đến cái cung kính khi mà họ tác ý cái cầu mong cho người hiện thiện này thoát khỏi khổ tâm và khi họ uh, khi tâm và tâm từ họ của họ bắt chặt vào cái đối tượng của của người mình người mình muốn giải thì khi mình trong cái thời tiền đó mình có cần phải duy trì hết cả cái cái sự tác ý cái câu cầu mong cho người hiện thiện này thoát khỏi khổ tâm không cái câu cái câu cái câu mà mình muốn tác ý ạ và cái câu muốn thứ hai này thì con muốn hỏi khi mình hành thiền ờ, hơi thả thì thì mình cái tâm mình tự động được chuyển sang cái ánh sáng thì mình thì mình cái tâm mình bắt vào cái ánh sáng đó của mình có phải cái đồng thời hình như là cái mắt mắt của con nó thấy được cái ánh sáng đó nhiều lúc cảm tưởng như cái mắt cái cái mắt mình chú tâm vào cái ánh sáng đi như vậy nó có đúng không xin giờ phiền cô phê ma có thể thì giúp con con cảm ơn ngài ở cái câu hỏi nữa thì con muốn hỏi à, chúng con rất mong muốn một ngày nào đó mà hết dịch à, một ngày nào đó hết dịch thì có thể thỉnh ngài về Việt Nam và có thể giảng giải pháp giáo pháp cho chúng con về vì giáo pháp chúng, ở đất nước chúng con rất là có sự hạn chế ạ. Con cảm ơn ngài, cảm ơn cô khi mà hãy học uh, video để ngài biết mặt ha. And then he has three questions. First of all, he would like to ask about medit metta meditation. Uh, if a practitioner enter the ca white casino, fourth chana of white casino, and then Uh, he practiced uh, metta bhavana, uh, direct the mind to a person uh, and wish, um, may this person uh, be free from on the mental suffering. And at the time, the mind is, is stick, stick very much on the object with the metta mind arise. And that, that kind, one kind of feeling like um, metta bhavana arise and does he need to uh, maintain that kind of metta bhavana until the end of session with that sentence? With the sentence, may this person be free from all mental suffering? The first question. What, what, what question? Maintain. Yeah, he, he, he asked whether he need to maintain uh, the... Yeah, maintain. Yes. Because it is a uh, you need to practice mastery, absorption. Yes. So absorption quality uh, to be to be longer. So you have to aim. You need to increase uh, day by day. So until you can get your best, your best. Normally people may be able to maintain like two hours. Um, some are more, some are a little bit less. Mm. with that very one sentence. With one. Yeah, one sentence also okay. So if you don't, you have uh, the other three sentences. It is also okay if you want to have no problem. Yes. Mm. -hmm. Ngài trả lời cái câu hỏi đầu tiên của bạn là cần phải duy trì cái tâm à, thiền cái tiền cái trạng thái thiền tâm từ đó đến hết thời thiền và cần phải thực hành cái thiện xảo về thiền tâm từ um, bằng cách um, thiện xảo về thời gian năm thiện xảo ha và trong đó có thiện xảo về thời gian mà thực hành cho đến khi nào mà mình đạt đến cái khả năng tốt nhất của mình về thiền tâm từ và thông thường thì hành giả người ta sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ ở cái trạng thái tâm từ đối với cái câu đó đối với một người đó rồi sau đó lần lượt mình có thể qua các cái câu khác còn lại cũng được à, và dạ, đó là câu trả lời thứ nhất The second question is, when he practiced anapanasati and when the nimitta appeared and he switched on the nimitta, the light, and at the time his eyes have a tendency to see the light. And um, so is it uh, correct or not? So no, no, to see the light. The, seeing the light is by mind object is a tangible object. No need to use I. So another thing is uh, if you you practice one, uh, better to go until the end. For example, metta meditation you practice. So the end of metta is uh, until that jhana. You should go until that jhana. After that, only you should change anapana like that. It is better. Hmm. Rồi, trả lời về cái câu thứ hai là khi mà nhìn à, khi mà hành thiền niệm hơi thở và có ánh sáng và chuyển qua ăn chiếu trên ánh sáng thì mắt có cái xu hướng nhìn ánh sáng vậy có đúng không ngài nói à, cái đối tượng ánh sáng là đối tượng của tâm không phải là của mắt à, do vậy nó mắt không có dùng trong cái cái cái việc mà nhìn ánh sáng này và ngài cũng nói thêm rằng à, bạn nên hành thiền một cái đề mục cho nó xong hẳn rồi mới qua đề mục khác ví dụ như hành thiền tâm từ thì nên xong đến tam thiền của tâm từ tam thiền ở tâm từ xong rồi thì mới nên qua cái thiền hơi thở chẳng hạn and the third person he requests he wished that uh, when the pandemic is over and uh, we would like to invite Bante to come to Vietnam to teach the Dhamma because the Dharma in Vietnam is very feel very rare, very limited. That's in his which and which country can. Yeah. <laughs> Dạ. I wish to finish uh, the pandemic. <laughs> okay. Yeah. Good idea. Yeah. Mm. Mời Ngài về Việt Nam thì Ngài cười và Ngài đồng ý, Ngài nói như vậy thì chúng ta cần phải mong muốn ra hết dịch cái đã và đây là một ý ừ. kiến rất là hay sadu sadu sadu sadu sadu ừ, à, à, cô à, cô cô ma có thể cho con được hỏi thêm được nữa không ạ dạ được ạ à. xin mời xin mời à, khi ví dụ khi con hành thiền đến tứ thiền ờ, đến hơi hơi thở rồi mà con chuyển sang hành thiền 32 tân phần và con quét 32 tân phần xong con hành thiền đến thiền à, ca là trắng mà con nhận lấy cái thiền ca casino nam trắng đó con hành thiền tâm từ và con khi con tác ý cái cái câu mà cầu mong cho người hiền này thoát khỏi khổ tâm cầu mong cho người ta khi con thấy được cái, cái hiểu được cái, cái hiểu được cái cái tâm từ của con mà khởi nên khởi nên dành cho người cái người ấy. khi khi mình khi mình hiểu được cái tâm, tâm từ rồi mình chỉ cần mình duy trì cái tâm từ đó vào cái hình ảnh trong ánh sáng đó mình có cần mình phải, phải có lúc đó mình có cần phải duy trì cái cái, cái tác ý cái câu câu mà cầu mong cho người hiền thiện này phát khỏi khổ tâm nữa không cái ý con muốn hỏi là khi mình thấy được cái tâm từ rồi mình có cần phải tác ý đến cái câu là cầu mong cho người hiện tiền để thoát khỏi khổ khổ tâm nữa không ạ hay là mình chỉ cần mình duy trì cái tâm từ vào cái cái cái hình ảnh của người đó thôi ạ con cảm ơn cô cảm ơn ngài ạ uh, he would like to ask uh, more about the metta bhavana he said he practiced uh, Anapanasati up to fourth jhana and he changed to uh, 32 part of the body. He scanned the body and then he changed to white kasina. And then he, he practiced metabhavana. He took an object uh, like a person and uh, wish may this person be from free from mental suffering. And the metta arise in his mind. He understood the metta in within his mind. And so his question is, should he just maintain that state uh, like the whole sitting till the end of sitting with the object of the person or he need to repeat again the sentence may this person be free from uh, mental suffering need to repeat again and again or just yeah need to need to repeat in mind or just having a desire so not just a uh, Babali saying so just a, mind you need to have so yeah uh, you need to know five masteries like absorption if you satisfy you go to like a checking jhana factors uh, it is important the other things and determining about the timing, getting up, you should do. So for more stories. Uh, but then may I repeat the, his, his point? He may not clear at the point that after he he he, he arrives the uh, may hmm. this person be free from all mental hmm. suffering, and then his metta arise, the light arise. So mm. from that on, he no need to uh, to repeat verb mentally the sentence or need to repeat oh or just hmm. maintain the hmm. statement of meta within his mind, which he has clearly see or seen already to until the end of sitting. Uh, okay, as long as uh, you have a meta, okay. Mm. Mm. Yeah. À, ngài nói rằng khi mà bạn đã khởi lên được cái tâm từ rồi thì bạn khi nào cái tâm từ đó nó còn duy trì thì bạn có thể nó còn thì bạn có thể duy trì đến hết thời thiền và nếu mà nó không còn thì bạn phải phải đặt phải phải khởi lên cái câu đó lại ha đó là một và và nó phải khởi lên tới tâm từ thật sự chứ không phải là chỉ có cái cái cái lời không ý ngài là vậy và khi đã thành công à, thì cần phải hiểu về năm cái thiền xảo của thiền tâm từ như là thiền xảo về nhập và xuất thiền về phản kháng thiền chi về ấn định thời gian vân vân Chi ơn cô chi ơn ngài rồi mời tâm minh Venerable dạ. sir, uh, um, I want to I want to ask you one question. Uh, yeah. Dạ. Uh, and meditation At that time, I had absorption concentration so deep. Um, my relative in my family made a noise very loud. It affected me and uh, make me out of state. I have wandering thoughts. So should I continue meditate or should I stop meditate? Because if I continue meditate, my relative in my family will have a met in the future? Uh, so, uh, if uh, the sound is uh, so much disturbing, so you, you may not meditate because uh, your mind like uh, fighting from the noise and you are meditation object. So if fighting too much, sometimes it may cause something uncomfortable like that. So you may do earplug if it's really noisy, if you want to meditate. If so, may not disturb much. Hmm. Thank you. Okay. Thank you. Hi. con ai nữa không ạ? À? um, cái ma bật mic rồi dạ đó. cô dạ thưa cô con nhờ cô ờ, dịch dùm con câu hỏi với ờ, với thiền sư à dạ à, con định hỏi ngài câu hỏi là um, khi mà mình ngồi thiền á người ta nói là mình nếu mà mình có định á, thì mình sẽ ngồi được thời gian rất là dài ví dụ như là hai ba tiếng trở lên à, bây giờ thì con vẫn còn bị đau chân rất là nhiều cho nên con con nghĩ là nếu mà mình thực hành trong một cái thời gian đâu đó vẫn khoảng một tiếng một tiếng rưỡi và khi nào mà mình có định rồi thì lúc đó thì mình có thể ngồi thời gian dài thì không biết là ngài nghĩ như thế nào về hai cái yếu tố này cô he would like to ask that uh, people said if we have concentration we can sit two to three hours uh, or more than that easily uh, With him now, he still have many painful feeling in the leg. Uh, uh, so he think he he just sit one hour up to to uh, one and a half hour only. And whenever he has concentration, he will uh, sit more, sit longer. So how when they think about this idea? Okay, it is quite comfortable. <laughs> nghe nói được cũng cũng được cũng ổn nghe nói an lạc à, mai ban mai uh, there is one person he asked uh, the way uh, how to practice in order to see the past life of us, our past life? Uh, it is uh, when you improve, you can practice casinos like earth, water, fire, wind, brown, brown or black, red, uh, yellow, and white. So all are eight kinds of casino. In each casino, you need to get eight kinds of jhana. So eight casinos, uh, with the ajahn, uh, you have to turn from the beginning to the end, from the end to the beginning. So there are 40 way, 14 ways to, to practice. So you have to practice those. Uh, you have to see back. So generally we can say À, trả lời có cô có có bạn Nick Văn Mai hỏi là cho con hỏi con đường cách tập để làm sao có thể nhìn thấy kiếp quá khứ của mình à thì ngài trả lời thì khi mà cái định của bạn phát triển rồi thì à, bạn sẽ thực hành đến cái phần casino tức là các biến xứ đó là biến xứ đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng tức là tám biến xứ và mỗi biến xứ này có 8 thiền chứng từ sơ thiền cho đến phi tưởng phi phi tưởng xứ và ở mỗi biến xứ bạn phải hành thuần thục mỗi cái thiền chứng ví dụ như từ 1 đến 8 của một casino rồi sau đó từ 8 bạn trở về cái sơ thiền từ cái bậc thiền thứ 8 trở về sơ thiền cứ thế mà mình hành gọi là 14 cách thuần thục về định đó, đó là rất là thiện xảo về 8 thiền chứng và 8 casino này à, và sau đó thì khi cái tâm đã thuần, thuần gọi là cái định đã đạt tới một cái độ tinh luyện thì lúc đó có thể nhìn ra các đời sống quá khứ ngài có thể giảng sơ như vậy thôi giảng tổng quát như vậy thôi rồi có ai đặt câu hỏi gì nữa không ạ à? đặng thì thu nghe dạ yeah dạ mời mời mời chị đặng thu nga dạ. mà... sư cô ơi sư cô có thể dịch giúp con được không ạ à? vâng mời chị chị cứ nói đi ạ dạ dạ vâng sư cô ơi trước khi đến với thiền hơi thở là con là một thiền sinh của nhân điện à, và trong thiền sinh nhân điện á thì cũng con sử dụng cái khả năng quán tưởng à, để nhận năng lượng ấy nhưng mà khi con uh, quyết định là theo thiền hơi thở thì con mong muốn là ờ, khi con thiền thì con vẫn thỉnh thoảng con vẫn cảm nhận là ừ, mình bị phân tâm á, mình bị phóng dật à, vì mình nghĩ đến năng lượng vì nó là sự quán tưởng tức là tưởng tượng chứ nó không phải là nhận thấy à, và khi mà nhận năng lượng vào thì mình thấy là là người mình nó ấm lên à, tuy nhiên là hơi thở thì nó lại nhiều khi có nhiều khi mất à, và cái quan trọng nhất là khi con thiền thì con thường hay bị uh, đau chân này đau lưng này và nó bị lẫn lẫn giữa hai phương pháp một là thiền hơi thở và thỉnh thoảng là thiền về năng lượng và cái năng lượng đấy là bọn con quán tưởng chứ nó không phải là nó không phải là là tưởng hoặc là thấy như là thời ngày vừa giảng ạ thì con nên làm thế nào Thế là giờ chị muốn thuần về thiền hơi thở đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng ạ. Thế mình tê si as, mình tê đã, mình sao Uh, before she practiced Anapanasati Tosh by Bante, then uh, uh, before that she had practiced uh, energy human, human energy or chi practice or something like that. Uh, at the time, they imagine about the, the energy coming into their body. Uh, it not the kind of uh, uh, sanya that but they taught today. this is not true. This, is using imagination um, and uh, feeling a good uh, health, a good energy. And when she switch to anapanasati, uh, she uh, sometimes have distraction uh, because the mind uh, go back to the previous practice, which is uh, imagine the energy and come into the body. At the time, the breath become not clear or uh, disappear. And uh, she also experienced pain in the leg or the back. And uh, my was the struggle between the two methods. So now we want to practice pure anapanasati. So Bhante, please help how to overcome this. <clears throat> so uh, new one is uh, normally no no compatible you may have something difficulties, but uh, by practicing regularly, it will be familiar. So when it is improved, uh, so you will have uh, energy the same. <laughs> Before improving, yeah, we have to try mm. slowly to get familiar. nghe nói rằng đối với những người mới thực tập thiền hơi thở thì thường nó không có an lạc không có được thoải mái nhẹ nhàng à, cho nên chúng ta cần phải thực tập thường xuyên đều đặn và bằng cái sự thực tập thường xuyên đều đặn chúng ta sẽ quen dần chúng ta sẽ thuần thục sẽ phát triển và sau đó chúng ta sẽ có một cái cái sự an lạc á sẽ có dạ. cái, cái năng lượng năng lượng mà mình phải dùng ở đây tức là cái sự tinh tấn và cái năng lượng thực sự của quyền hơi thở đó cho nên cái việc mà cần thiết đó là thực hành thường xuyên con cảm ơn sư cô ạ con cảm ơn ngài ạ phải không có châu nào ra raise hand đó đúng không dạ kính uh, bạch văn tê ạ à, con muốn hỏi là à, ngài dạy à, trước khi thiền thì nên à, tác ý đấy vì cái tác ý nó có tác dụng rất là tốt trong quá trình thiền thì lúc nãy con cũng có hỏi là à, con có nên à, à tác ý là à, cái cái tâm sở định này cái tâm sở niệm này mà nó phát triển mạnh hơn ừ, không ạ tức là ý là tác ý là à, cái tâm sở à, cái tâm sở niệm tâm sở định hãy phát triển nhiều hơn thì thì liệu là cái <laughs> có, có, có nên có nên tác ý như thế không ạ à? So she's the one who asked the question in the, uh, the presentation about uh, overwhelming joy. Mm. So she asked um, Bante again about, um, Bante usually said that uh, the meditation mind is strong. So whenever we aim to do anything, we have the intention or inclination towards anything, so it will be done. So in her case, should she uh, reflect herself uh, occasionally uh, from time to time that are uh, about the, the sati and about the uh, concentration uh, chetasika or should develop sati should develop concentration and so should she remind herself from time to time like that yeah from time to time you can say i will practice peacefully like that. I want to practice peacefully, I want to practice calmly. Mm. Ngài nói rằng cô thỉnh thoảng nên à, nên nhắc cái tâm của mình, tác ý đến cái tâm của mình rằng là à, tôi sẽ thực hành một cách an lạc, tôi sẽ thực hành một cách à, thoải mái, một cách lắng dịu an an lạc. Ngài nói này. Yeah, dạ, okay. Sharing Yes, yeah. À. Okay. We will share marriage. Chúng ta Quý vị sẽ... chạm. Xin lặp lại theo. Edawada cha amehi. Edawada cha amehi. Sambadam bonya sambadam. Sambadam bonya sambadam. Sabe dewa numodandu. Sabe dewa numodandu. Sabha sambadi sairiya.

สุขิดาสุขิดาดูนาดายนาดายอิดามเมปุญญมอิดามเมปุญญมอาสวะขยมอาสวะขยมมหาโหตุ Mama punya bagan. Mama punya bagan. Sawa sadana. Sabba sadana. Bajemi. Bajemi. Esabe. Esabe. Mesamam. Mesamam. Punya bagan. Punya Pramana Tavandu Tavandu Sadu Thank you Bante Thank you Bante Thank you Bante Thank you Bante Chấm Sadu Tchau. Tchau. Tchau.